Міця забыў пра хлорку, заснуў, спаў і нічога з ім не здарылася. Нешта сніў, але сны ён рэдка памятаў, прачнуўся з вострым пачуццём голаду. Дастаў з-пад ложка міску з учарашнім абедам у шараватую бурду, нацерушылася трухі з матраца. Не зважаў, еў. Раніца пачалася з грукання дзвярэй тупату ног, арыштаваных выводзілі на двор да ветру. На кожнага, каго выводзілі, прыходзіўся паліцай, таму ля прыбіральні маячылі адразу две-тры постаці. Ва ўнутр патрулі заглядваць, відаць, саромеліся з нахмураным выглядам выдыгалі па двары. Зірнуўшы в акно, міця падышоў да унутраных дзвярэй, ціха пастукаў. Было чуваць, як Сергею стае, а зваўся таксама стукам. Попрасіся на двор, напаўголасу сказаў міця. Пабудь у прыбіральні, выйду я, пагаворым. Ён лёг на ложак, Чуў, як Сергей грыміць у дзверы кулаком. Доўга ніхто не падыходзіў. Потым шчоўкнуў замок за Сергеем прыйшлі, Шчакаўшы некалькі хвілін загрукаў дзверы міця. Таксама доўга не адчынялі, міця пачаў губляць цярпення, Аўсянік ляжаў на ложку, абыякова пазіраючы ў столь. Рабіў выгляд, што нічога не разумее. Хлопец з грамоў, скурчыўшыся на падлозе, спаў. Дзверы адчыніў малады чарнявы паліцай гадоў на тры старэйшы заміць. Адводзіў вочы, маўчаў, не настаўляў як учарашнюю ролю вінтовкі ў спіну для прыбіральні пахаджваў другі патрульны Сергей быў унутры чакаў кінулася ў вочы Сергей пакорлівы ціхі як дзіця не прамовіў слова глядзеў на міцю чакаючы што той скажа на апухлым сінякамі твары выраз пакуты на варухнуўся ў грудях жаль перамагаючы яго міця таропка зашаптаў пра радыё маўчы скажаш толькі што я табе расказваў пра растоў што немцы занялі яго што чытаю нямецкія газеты гэтак на допыце я сказаў каб было в одно слово а зразумеў зразумеў ціха аднымі губамі вымавіў Сергей з наших нікога больш не ўзялі нікога трэба маўчаць яны нічого не ведаюць мало мы зрабілі выціснуў ён сябе крыўтна будуць біць крычы паўтараў міце учарашнія словы крычы ўсё у стенку грукнули відаць прыкладам Сергей павольна не спяшаючыся выйшаў міце пастаяў нерашучасці потым нібы нешта ўспомніўшы пачаў высыпаць хлорку вывернуў кішэню вытрас апошні белы пыл и назад у камеру вяртаўся з пачуццём раўнавагі. Пачуццё гэтае ўзнікла не тут, не цяпер. Яно нарадзілася, мабыць, яшчэ учора, калі Сергей першы яму пастукаў. Сергей нібы шукаў падтрымкі. Ён адзін, Увесь гэты тыдзень адзін немцы спецыяльна так пасадзілі, каб адарваць ад усяго свету запалохаць. У дзвярах камеры меці сутыкаецца з паліцаем і жандарам, якія разносяць сняданне. Паліцай трымае вядро, чарпак, жандар, горку алюмініевых місак. Хлеба, як і учора няма, дамкнуўшы дзверы, разносчыкі пропускаюць наперад міцю, заходзяць самі. Обед бэндзеце мець вечорем, блытаючы рускі польскія словы гаворыць жандар. Прадукты мала, Турма много. Міця пазнаў жандара. Это той самы, што хадзіў да, Марыі Івановны вывучаць рускую мову. Зморшчаны нібы жаночы твар, пісклявы голас, шчуплая постаць. На арыштаваных глядзіць спакойна, добразычліва, нічым не паказваючы сваёй улады, успомніўшы словы афіцера, сказаныя ў канцы допыту, Міця адважыўся пан жандар что значыць по-руску квач квач ест болтавня если языком махать як хвостом а грюншнабель есть зялёной дюба жандар отказаў сур'ёзна на яго голым и безвалосым твары ні ценю усмешкі, нібы нешта ўспомніўшы дадаў. Немцы завут грыншнабель недарослы чалавек, у каторы не абсох на губах маляко. Міця усміхнуўся. Дзень пачынаўся ўдала, крыку не чуваць. Відаць, эсэсаўцы нікога не дапытваюць. У калідоры тупат грукаюць дзверы, потым цішыня. Нібы турма вымерла, Нават на двары не відаць ні немцаў, ні паліцаю. Сэнс гэтай перамены становіцца зразумелым толькі калі апаўдні, калі расчыняюцца дзверы у камеру піхаюць адразу траіх. Поўны шыракатвары мужчына з дзеравяжкай замест правай нагі недаўменна азіраецца, выцірае злысіны пот, худая чарнявая жанчына плача і толькі хлапчук у матросцы ў шапатцы без казырцы, нехаванай цікаўнасцю разглядае пакой яго жыхароў хлапчуку самае большее гадоў 5 Меця здагадваецца что арыштавана сям'я навічкі ўладкоўваюцца на ложку прокурора жанчына бачачы спакойныя твары арыштаваных сама супакойваецца падыходзіць да акна глядзіць на двор хлопчык вандруе скутаў кут садится ля вядра, падымае фанерку, набірае і вылівае скупка ваду. Мужчына сядзіць, апусціўшы галаву. У камеры нязвыклае маўчанне. Не ўсянік ні міця не адважваюцца пачынаць размовы. Нарэшце мужчына пачынае яе сам. Я нікога з вас не ведаю, гаворыць ён. Я не тутэйшы. Маё прозвішча вадейка. Вадейка, можа, чулі настаўнік спіляціч. Я вас ведаю, прызнаецца ўсянік. Быў у вашай школе. Вось бачыце, настаўнік радасна ўстрапянуўся, ваш твар мне таксама быццам знаёмы, вельмі прыемна зноў сустрэцца. <clears throat> Мала, прыемнага. За што вас? Разумееце, зусім нечакана. Але тут усе свае можна гаварыць. Сакрэту няма, калі ўжо немцы самі ведаюць. Усё праз цябе! — выкрыквае жанчына, заліваючыся слязьмі. Не сядела, не сядзелася табе колькі я прасіла Богом малілой Божа мой Перастань Марыя ніхто ні ў чым не вінават не показвай сваёй слабасць Жанчына прыпадае тварам да падаконніка плечы яе ўздрыгваюць хлопчык раптам кідае кружку ідзе да маці туліцца да яе ног пашкадуй дзіця Марыя гэтым не дапаможаш, кому патрэбны нашы слёзы. А ты шкадаваў <laughs> душагуб. Жанчына <laughs> крычыць прарэзліва, злосна, не клапоцячыся аб тым, што яе пачуюць. Масква табе трэба была праўда. Любуйся сваёй праўдай. Што цяпер будзе з намі, ведаеш, Ой божа мой! хлопчык пачынае хліпаць, маці садзіцца на падаконнік, бярэ сына на калені, таропка з роспаччу цалуе. Вочы яе ў гэтую хвіліну вялікія, чорныя, зрэнкі нібы застылі. Шэпча перарывіста захліпаючыся. Падыш паветра, мой маленькі, Паглядзі на солнце, Унь, бачыш, На дрэве птушачка. Яна будзе жыць, спяваць а нас не будзе. Можа апошні наш дзень марыя крычыць настаўнік падхопліваючыся грукаючы дзеравяжкай по падлозе перастань зараз жа не палохай дзіця сумлення няма ў цябе істстычка жанчына спалохана ўстрапянуўшыся адразу сціхае а голосна плача хлопчык. Міця ловіць сябе на дзіўным адчуванні. Ён зусім спакойны. Сэрца нібы акамянела. У ім няма ні болю, ні жалю да чужога гора. Все гэтыя хвіліны, пакуль ішла размова паміж мужам і жонкай, ён думаў, аб пабочных рэчах. Да жанчыны з першага імгнення, калі яна зайшла ў камеру, у яго ўзнікла хутчэй за ўсё непрыемнае пачуццё. Плача скардзіцы, ясно, курыцася духа. Цікава, за што іх узялі. Нарыштавалі не для допыту. Пра што спытаеш, у хлопчанять. Жанчына крычала Москва. Прычым тут Москва? Зноў успыхвае трывожнае запытанне да самога сябе: Чаму ён спакойны? Людзям пагражае небяспека, смерть, А ён думае пра глупства. Нават стараецца думаць, Чаму так? Чаму пачуцці душа выключаюцца нібы самі сабой. Замест сэрца камень, что это ахоўны інстынкт ці самы звычайны эгоізм, які чалавек не можа ў сабе задушыць. А можа так трэба? Можа, чалавек просто не не ў стане вынесці ўсяго, што бачыць, таму міжволі адварочваецца. Калі браць блізка да сэрца тое, што робіцца тут, дня не пражывеш. Новая хваля думак ахоплівае міцю, нясе на сваёй плыні. Як немцы адважыліся арыштаваць дзіцянё. Ну як так можна? Каб зарабіць гэта, трэба прайсці папярэднюю падрыхтоўку ў тым мірным жыцці, калі людзі яшчэ не былі эсэсаўцамі. Але хіба калі-небудзь арыштоўвалі дзяцей, Хіба чалавек на гэта здольны, эсэсаўцы не людзі тады а можа і над імі вісіць сіла якой яны слепа падпарадкоўваюцца прыслужнікі смерці не чалавек які б ён не быў дрэнны не можа займаць такой пасады Адказу на пытанні, якія ўзнікаюць адно за адным няма. Думка пераскаквае на другое, прывабнае сваім спакоем. Перад вачами сосна, сухі грудок, на якім яна расце, кусты у лагчыня. У лагчыня і ў збот чыгункі. Меця стараецца ўявіць немцаў ахоўнікаў на пераездзе. І не можа. Ведае, што яны там ходзяць кураць, падазрона абмацваючы позіркамі кожнага падарожнага. Іх вобразы расплыўчатыя, няпэўныя, як у сне. Яны калі ўсплывае, то на адно імгненне сосна сосна як живая митя бачыць яе обмытую дажджом с дробными светлыми кроплями расы на канцы кожнай зялёной иголки дзве ці три кроплі з многіх тысяч блішчаць як дыяменты Ён не раз гэта бачыў але Ніколі не задумваўся над прычынай. Не хацелася задумвацца. Хараство льецца ў душу само. Жанчына супакоілася, лягла, адвярнуўшыся тварам да сцяны. Хлопчык з ёй побач бацька перасеў на ложак да ўсяніка. Непрыемная гісторыя гаворыць ён назіраючыся пацінаючы плячамі нібы ад холаду перабраліся мы сюды ў мястэчка вясной у пілятічах былі непаразуменні з паліцыяй ведаеце вёска бедная пяскі хмызнякі настаўніку без працы як пракарміцца працаваць фізічна не магу дзе выйсце, запрашалі воласць пісарам. Адмоюўся. Школа зачынена, занята пад паліцэйскі ўчастак, а горш за ўсё. Двое маіх вучняў паступілі ў паліцыю. Я там у пілятічах 12 гадоў працаваў. Паліцэйскія гэтыя выраслі, можна сказаць, на маіх вачах. Праўда, яны не з лепшых вучняў. Сярэднячкі так сабе, але ніякіх благіх нахільнасцей раней за імі не заўважаў. Ні, нічога такого не было, не буду хлуціць. Людзі як людзі, а тут ліха ведае што п'юць самагонку гарланяць па вечарах непрыстойныя песні слухаць брыдка аднойчы восенню яшчэ расстралялі хлапца ішоў адзін без дакументаў год 17 яму не болей відаць з рамесніцкае вучылішча забілі ні завошта не мог я вытрымаць сустрэну каго з гэтых паліцаяў на вуліцы саромлю вочы прасіла думацца дзед перада мной яшчэ нічога аднекваюцца вочы опускаюць пачалі подгаварваць других ты я да мяне с пагрозами аўсянік склаўшы руки на каленях сядзіць слухае выгляд у яго такі нібы думае аб чымсьці далёкім што не мае ніякага дачынення да расказу настаўніка У калідоры цішыня ні крокаў, ні тупату. Вось рашыў перабрацца ў мястэчка, працягвае вадэйка. думаў, болей тут інтэлігентных людзей. Не можа быць, каб панаваў такі разгул, бо там у пілятічах скажу: паліцэйскія твораць, што ўзбрыдзеў галаву. Вы, у мястэчку працавалі дзе-небудзь пытае ўсядзе не нідзе дзе ж я могу ладкавацца акрамя школы Ды і наогул не пра тое стаў думаць у вас радня ў мястэчку не нікога ведаеце здарылася аказія прыехаў пілятічы бургамістр здаецца крамер яго прозвішча я да яго маўляў так і так выкладаў ну выклаў сваю просьбу у Ён дазваляе: Пераязджайце. Ай Што мне болей трэба? Наняў фурманку, пераехаў іду до гэтага крамера. Слова спраўдзіў, даў кватэру, нават хлебную картачку загадаў выпісаць. На мяне ён зрабіў неблагое ўражанне все яны добрыя цэдзяць скрозь зубы аўсянік ну не скажыце каму ў гэты час баліць галава аб беспрацоўным настаўніку аднак жа уважыў пасяліўся я на вакзальнай вуліцы ў доме яні ну які некалі належаў купцу краснеўскаму Міця ведае дом краснеўска стары, жоўтымі аканіцамі ён стаіць на тым жа баку вуліцы, што і Сергеяў амаль па суседству. Зімой пуставаў з вясны сапраўды нехта жыў у ім. Але міця ні разу не пацікаюўся хто. Тут я наладзіў радыё. Настаўнік расказвае даверліва як блізкім знаёмым, голас яго спакойны, роўны, прыёмнік быў у мяне яшчэ ў вёсцы, але там як установіш шпігавалі тут іншая справа знаёмых няма не заходзіць ніхто здаецца меры перасцярогі прыняў прыёмнік я разумею трохі ў ім разабраў на часткі кандэнсатар у адным пакоі катушка напружання ў другім лямпы под падушкой вечарам у раз раз сабраў і слухай ни один чалавек не ведаў ну акрамя жонкі і цешчы петя хлопчык мой спаў ужо калі радыё слухали послухаем і адразу разбяру это на выпадак калі наляцяць з вобыскам маўляў часткі ад прыёмніка яшчэ не радыё просто розуму не набяру и Ну не дабяру, як здагадаліся. Антэну, праўда, я на гарышча выцягнувалі. Жонка днём развешвала на ёй бялізну. Хто падказаў? Знайшлі прыёмнік, дрыжачым ад хвалявання голасам пытае міце. Як не знойдуць. Галоўны сакрэт раскрылі. Вывод ад антэны за форткамі быў замаскіраваны. Дабраліся. Як назло батарэі не параскідаў, стаялі пад ложкам усе. Вадейка змаўкае. На шырокім добрым твары цень засмучанасці. Рукі, галава, ўсё цела гэтага чалавека, вялікае, ладнае, Цравяжка здаецца недарэчнасцю. Міця глядзець на настаўніка з міжвольнай сімпатыі. Ён як бы шкадуе, што не ведаў яго раней. Нечым блізкім, спакойным патыхае ад дужай постаці даверлівых шэрых вачэй. Аўсянік нібы чым небяспечным, не распытвае. Цяжка зразумець, як ён паставіўся да ўсяго, што расказаў настаўнік. Мабыць, асцярожнічае, як і учора з міцем.